Voi tineri buni cu cernici, daruri simple Domnului să-i prezentați și recunoașteți că tot ce aveți lui datorați. Ți-aducem bun, Părinte, prin osul de închinare, cinste și împăcare, Ție ca mulțumire, nouă spre mântuire, prin Fiul Tău, Iisus.